Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida un refugi d'animals i també rebre consells sobre les vostres mascotes. Aquest és el vostre programa. Pelut s'escolta a 25 emissores i és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Peluts. obrim el programa fent una crida urgent per un gat que necessita una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem de com evoluciona el cadell de gos, el claus, a qui van apallissar i trencar dues potes, les del darrere. Parlarem amb el nostre veterinari i la casa d'acollida per conèixer el seu estat i què cal fer a partir d'ara. A la segona part del programa, el nostre veterinari es quedarà amb nosaltres per parlar-nos de les al·lèrgies en gossos i gats. I tancarem el peluts avui parlant del Saló de l'Animal Abandonat que s'està preparant per finals de novembre a Barcelona. Comencem. Música Doncs obrim la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients, com cada setmana, l'animal del qual us parlarem ara mateix. Per això connectem amb el nostre company, en Joan Castro. Ell, sempre que el convidem, doncs ens parla dels gats que hi ha a la gatera del centre del refugi que tenim a Mataró, en concret el que hi ha a dalt de, de, de la muntanya, eh, al carrer Galícia. Allà tenim en Joan. Benvingut, Joan, com estàs? Molt bé, molt bones. Estàs bé? Tot bé, Joan? Sí, tot molt bé aquí. Sí, perfecte. Doncs mira, Joan, com, com ja saps, nosaltres quan connectem amb tu és per parlar-nos d'un animal en concret. Penso que avui ens vols parlar d'un gat mascle, oi? A veure si m'equivoco. Sí. sí? És un gat mascle, el sol. És un gat blanc i ros, sí? eh, molt, molt carinyós. És un gat que té una història molt peculiar. Vinga, doncs explica'ns-la. Va ser un gatet, va ser adoptat fa uns 3 anys a nosaltres, quan era cadallet, amb només dos mesos eh, i fa ara uns sis mesos ens el van tornar. Ens el van tornar perquè el propietari va tenir problemes de salut i no se'n podia fer càrrec d'aquest animal. Ai, què dius? O sigui, quan, en, en quant de temps us el van tornar? Quant de temps havia estat adoptat, diguéssim? Tres anys. Tres o sigui, anys? Va sortir de Cadallet i era un gat que va ser tornat adult, i adult molt acostumat a casa seva. Mare meva. I com, sí, sí, i com, com, com ha pres, arribar... com, com pres l'entrada, Joan, de nou a la gatera? se la va prendre molt malament. El pobre gat es va amagar en un raconet, no sortia, no hi havia que ens fes cas, eh, estava grassonet, estava enorme, i de cop i volta un dissabte que vam tenir molta gent a i no ens vam respectar les, les, les normes de seguretat, eh, es van escapar un vell de gats, entre ells un d'ells. Què dius? Aleshores, Caram, quina sí, història. Sí, va ser un problema. Per això s'han de respectar molt, molt les zones de seguretat de, de la protectora, de la gossera, per evitar les fugues d'animals. Clar, perquè aquí... Aleshores, oh, aquest gat va estar tres mesos desaparegut. I de cop i volta, fa un mes, va tornar solet. Va tornar va sol cosa... a la gatera? Sí, sí va ser una cosa increïble, una cosa inesperada, algú que ningú s'espera d'un gat. I mireu, doncs sí, el gat d'estar aquí pobre, tres mesos o sigui, jo, jo i sabia que aquí estaria bé. <gasps> Jo m'imagino, Joan, el pobre gat no el volen a casa. Ho el porten a la gatera de cop i volta per una errada. Ell, eh, com que se'n va fer una volta pel seu compte, i després torna com si reconegués la gatera com casa seva, a veure si l'accepteu una altra vegada, Exacte, no? Exacte, sí, Ai, sí, va pobre. estar tres mesos por ahí, suposem que buscant casa seva. I com va i tornar? va tornar, va aparèixer a la colònia, jo no la reconèixer perquè s'havia primat moltíssim i de cop i volta un gat de la colònia que se'n puja a sobre. Mm. Clar, per, perquè quan parles de la colònia parlem de gats una mica més ensalvatgits que teniu a part, diguéssim, que poden Exacte, campar sí, el, seu, el seu aire. Exacte, són gats que fan fora, són gats que no es poden tocar, que no pots agafar amb braços, aquest va aparèixer i pam, a sobre dels braços. Pobret. I, i què, llavors eh, penses que és un bon gat per poder viure en una casa, no? Home, clar, si has estat 3 anys en una casa deu ser faldilla total sí, és un gat perfecte, perquè és molt carinyós. És un gat lloro, li encanta pujar a l'esquena. <laughs> gat lloro, molt bé, molt bé. Doncs, Joan, eh, esperem que... Jo, jo he entrat a la pàgina web per mirar com és i, bé, uh -huh. és així, podem dir a la gent que, doncs, que és un així mm, eh, taron, taronget i blanc, no? És molt, és molt bonic. Joan? Sí, sí, digue'm, Dúnia, perdona, no t'assembla bé, digue'm. Dic, és, és així, no? És com una... Té, té el pit blanquet i la part de dalt, diguéssim, del llom, així més ataronjada, tigradeta. És molt sí, bonic. correcte, és amb el mm. morro llarg i, la, i té la cua curta, és un gat amb cua curta. <laughs> molt bé, molt graciós. A veure si tenim sort i ja li podem trobar una família. Tant de bo. Tant de bo, ell, ell s'ho mereix, és un gat boníssim, jo el recomano a tothom. Molt bé, moltes gràcies, Joan. De res, Dúnia, vinga, adéu-siau. Adéu, adéu. adéu déu nhi la història, la història del sol, un gat que va, va arribar. Sílvia, benvinguda, com estàs? Hola, hola Sílvia, que és la presidenta de la protectora, que acaba d'arribar, deia, déu nhi arriba de Cadell, l'adopten, tres anys més tard es desfan d'ell per un problema de, de gestió, de, que ha dit d'entrades i sortides que no es van respectar, imagino, doncs, adopcions, gent que a vegades entra i les surt. Les portes, les portes allà, sempre aconsellem, tanqueu portes, tanqueu portes, i els gats són molt ràpids. Mm. A vegades també la gatera, com que la tenim tota tapada per, per, per tots els costats, pels sostres, Uh, només que hi hagi un descosit amb el filat, els gats ho troben, són molt <laughs> llestos, i a més si és un gat lloro, com diu en Joan, <laughs> deu estar sempre enfilat, i potser, no sé exactament si va ser pel tema de les entrades sortides... Ella o va... ha dit que era això, que mm, Val. hem de dir que la, a la gatera, quan, en, quan entrem, ara no sé si a la gossera també sí, també, hi ha com dues portes, o sigui, entres amb una, tanques i obres una altra. A la gossera, eh? no no, a la part de gossos no, perquè com que els gossos els tenim tancadets mm. Hmm. normalment amb els seus espais, en els gats sí que hi ha doble porta de protecció. Eh, per entrar a la gatera hi ha una doble porta, perquè ens passava molt que obries i rac, ja et sortia el gat, a la que aprofitava la que posaves el peu a dins ja per escapar-se. Són molt ràpids i molt, molt, molt lleugers. Molt lleugers. <laughs> ja. bueno, molt lleugers. El que és increïble és que tres mesos més tard hagi vingut reconeixent sí, la seva uh, casa sí. com la gatera. Potser no es va allunyar mai, potser no es va allunyar mai, perquè com que tenim la colònia de gats al costat, potser ell s'alimentava de, de, de... Potser anava entrant i sortint. Mira, no ho sabem. Ja va fer la seva aventura. Saps eh? què passa? que són tots iguals els gats, <laughs> suposo que moltes vegades eh, potser Costa tampoc te'n dones compte, perquè entens els gats farèstecs que tenim a la colònia a vegades estan pel sostre de la gatera de domèstics sí. i tens gats per tot arreu. Quan entres en aquella zona, la zona de gats, Trobes gats per tot arreu. <laughs> I, I jo, no sé, dubto que sàpiguen conèixer els 300 gats que corren per allà aquella zona, el, en Joan o, i la Isabel, Joan, tots a, a memòria. A, a vegades, de nhi et sorprenen, eh? perquè tenen el nom sí, sí, a tothom. Sí, eh? sí, els que tenen a la gatera, sí, però els, fora, no. els que alliberem... no sé. Clar, clar, clar. A vegades clar. es poden confondre. Però bueno, si en Joan ho diu, considero que deu ser així. <laughs> Com ha tornat? No ho sé. Increïble, increïble. Deu estar massa bé la gatera, aquest gat. Home, doncs sí, no? Sí, sí, deu estar bé. Però estarà millor en una casa, eh? Això... Sempre, sempre la família és el que els hi falta als nostres animals. Ja sabeu que nosaltres invertim molt pels espais, doncs, pel, pels llocs on tenen que estar allotjats els animals, però el que els hi manca en, en els animals de companyia és la companyia humana. Per això, per això els han fet, per això I els tant. han creat aquests animals, no? Són per estar sempre pendents de, de, les, de les famílies humanes. Tot i que l'altre dia deien, això algun dia amb alguna tola que ho comentarem, comentarem. l'altre dia, ara no sé si tenim nosaltres bastants estris com per comentar, era un estudi que deia, eh, que es va publicar en un diari, ara no me'n recordo quin, ara ho miraré per internet mentre parlem, eh, que deia que, un estudi deia que Eh, el gat encara no havia estat domesticat. Mm, no ho sé. Home, ja, clar, ho dius, carai, doncs, gats i gats. no serà el meu que dorm cada dia al llit. No, jo <laughs> suposo que hi ha gats i gats, perquè entres a la gatera i això, qualsevol que entra ho veurà i se'n darà compte. Hi ha alguns que potser sí, que es, es queden al marge de, de les persones, però la majoria la que fiques els peus a dins rara, tots et venen olorants, t'ensumen, sí, sí, sí, es refreguen, i, a la, i si te sentes ja se't posen a sobre al damunt, o sigui que, que els gats crec que estan bastant domesticats. Sí, jo, jo també ho penso, però ja saps que d'estudis bueno, són Els estudis, els estudis són els estudis. <laughs> Com ha anat la setmana, Sílvia? Uh, normal. Normaleta. D'adopcions com anem? D'adopcions anem fent, anem fent. No podem allò... Ser... No, no és una setmana d'aquelles relevants que surti no. de lo normal. Quan he marxat del refugi avui, uh, no sé si al final s'ha fet possible, però s'estava intentant fer l'adopció del Rocky i de la Perdut que ah, són dos... Explica'ns, explica als oients que no coneixen No sé si haurà sortit bé, la Ioli estava en ell, <laughs> la crac de les adopcions. <laughs> el Rocky fa dos anys que està en el refugi i és un gos doncs, que fins i tot es va estar pensant de passar-lo per comitè d'ètica, que si voleu un dia us explicaré el que és el comitè uh mhm. -huh. d'ètica, no? Uh, si el comitè d'ètica decideix... Doncs, Vols dir que, que vau reflexionar si eutanasia, si, si sacrificar-lo o no? o es mantenia perquè era un animal doncs, que eh, tenia problemes amb altres gossos de convivència i la seva adopció era complicada, vull dir, quan un gos porta dos anys en un refugi, dius, ostres, algú passa, sí. no? Ningú es fixava en ell, eh, un gos que començava també a tenir problemes d'aïllament, sabeu que un gos no, no li és bo que estigui vivint sempre sol i aïllat, mm. no? Però bé, eh, res, no, no es va decidir, es va decidir començar a introduir-li una femella, a veure què tal, i vam trobar que l'ha perdut, que és, és una gossa que sembla bessona a la, a la meva, la que vaig adoptar, que és la, la mm. Samsung, que ara es diu Daina però mm, que se venien, vull dir, se li van ah, mira, li vau trobar una, una novieta. I almenys, esclar, la vida no es fa tan difícil amb un refugi per un animal si i, tens companyia. I llavors no? vols dir que quan t'has anat potser els volien estaven, adoptar tots dos. Estaven en ells, sí. Ui, caram, uh, això sí, seria molt bones un, notícies. En, en volien un, però si tu els hi argumentes bé i els hi justifiques i els hi expliques, uh, acabes convencent a, a les possibles adoptants que si tenen espai mm, tanta feina et donen dos com un i pel, pels animals doncs, eh, tenen més qualitat de vida i donen menys problemes si poden viure doncs, acompanyats. Mm -hmm. I bé, no ho sé, la setmana que ve, si voleu, us ho diré, però Mm, però bueno, per la resta doncs, estem preparant la, la, la, la fira de l'animal abandonat. Que D'això en parlarem al final del programa, ah, Sílvia, ah, parlarem, si et sembla. Vale, doncs sí, sí, tenim connexió feineta, amb la Carme. I, o sigui que ah, bueno, la setmana va fent. La després després d'uns encants... <laughs> doncs, és, és, el que teniu ganes sempre és de tenir els caps de setmana ben ocupats. Eh? Que no, això, <laughs> no, que no. Això és el que us eh? agrada, eh? tenir no. el, setmana, el cap de setmana però, ocupat. Clar, les <laughs> fires, les festes sempre són en cap de setmana. Sí, sí, sí, I empalmem. um, Sílvia, avui volem parlar parlar de, també d'un cas que ens vas demanar que féssim difusió d'un cadallet, que en vam parlar ja fa potser tres setmanes aquí, d'un cadallet de gos que es diu Claus, que, vam, que vau trobar, eh, diguéssim, en els refugis, perquè l'havien llançat per una tanca com d'un metre vuitanta i que suposadament en Marcelo ens explicar que l'havien apallissat i bé, ens vam quedar sí, una mica en aquesta... N'hem parlat, n'hem parlat del clau, sí. Sí, bueno, suposadament ja es va, es va demostrar un cop el van operar i per l'estat que, que portava l'animal, que havien estat, les potes havien estat trencades per algú. No mm. havia estat un accident. Mm. Aleshores, o sigui, un ah. cas dramàtic, eh, a més no mm, poder, perquè bueno, trauma trencar les potes... Un cas de maltractament. A un cadell és que... déu nhi mm, És un cops... cadell de pastor alemany, però sí, sí, no sé el per què li van fer, i el curiós és que després ens el van llançar per la tanca, el van trobar a la tanca de l'espai, bueno, dins de l'espai vincles, que pobret mm. Ah. no es podia moure, no es podia aixecar feia... Bueno, el vau, molt, un rotllo, molt, un, un rotllo. Molt el vau, malament. El vau, l'espam ha dedicat molts de, molts de recursos, s'han intentat tirar endavant aquest, aquest animaló, l'heu sí. fet dues intervencions... Penseu que és, el cas del Claus és un cas que, com sempre, eh, sempre dic, eh, en, la, en la majoria, jo crec que en la totalitat dels centres d'acollida és eutanasiat, perquè les intervencions són complicades, eh, no saps si et sortirà bé, però bueno, t'arrisques, no? Fas l'inversió, i el que és més important important és que després d'aquestes intervencions es necessita un lloc on l'animal es pugui recuperar. Uh, en el seu cas, doncs, bueno, va ser intervingut una vegada, se'l va endur l'Anna Buixader, sembla que ja vam parlar amb ella. Eh, I ara mateix en parlem. També en, està aquí, en, genial. Doncs ella ens explicarà el que, el que, com ho ha viscut no? i com ho està vivint, perquè penseu que això és a veure, eh, sabem que són casos complicats i sobretot no sabem tampoc els resultats quan superen mm. i deixar també la, la passar doncs, Ai, anava a dir, sento un soroll i és que tinc una la fura aquí. Perdona. És que hem de dir que, hem de dir que la Sílvia ha <laughs> vingut, sí, ha vingut avui anar. amb una fura <laughs> rescatada per la protectora Ai, dins d'un transportín. I ella va, va escoltant sorollets. Ara per un, per un moment he pensat, t'has escapat, és que estàs rascant. <laughs> bueno, doncs uh, és important doncs, que se sàpiga no? que quan deixem casos d'aquests en cases d'acollida doncs, també passem la responsabilitat amb ells i pateixen. En aquest cas, el Claus va tornar a ser intervingut, Uh, portem gairebé dos mesos amb ell. L'Anna porta dos mesos amb ell, que ens l'ha de portar molt regularment, ella ve de Sabadell... Ah, si vols, ara ens ho explicarà ella, uh, tot això. Sí, uh, i el ah, Marcelo i, també i, es pot explicar. I el Marcelo, el veterinari, també també va. ens ho explicarà. Perquè ara ve la, la segona part, que Exacte. crec que és important doncs, que, que se sàpiga. Clar, uh, descobrir no, aquests, aquests casos a, a, a l'oient. No? Per això donem primer de tot la benvinguda a l'Anna Buixader, que és la casa d'acollida que està, doncs, diguéssim, oferint el seu temps i el seu espai uh, per, per donar una recuperació a, amb aquest cadallet, amb el Claus. Benvinguda, Anna, com estàs? Hola, què tal? Estàs bé? Sí, sí, sí, molt Estàs bé. bé, perfecte. Uh, Anna, ens estaves eh, sentint ara. Uh, com ho portes? Quan, com ha sigut l'adaptació del Claus? Bé, bueno, ho porto bé. Ho porto... <laughs> Uf. Bueno, la Sílvia ja ho sap, uns dies millor, uns altres menys... Perquè, explica'ns una miqueta, perquè l'oient... Clar, vosaltres, entre vosaltres ja ho sabeu, però pensa que els nostres oients mm, ni han vist el Claus ni es fan a la idea de, de l'animal que tens a casa. Com es mou el Claus? Uh, aviam, ara comença tot just a aixecar-se una mica, eh, uh, amb ajuda, i, i bueno, i va fent i es va aixecant en mica en mica, encara hi han dies que s'arrossega bastant, mm. i, i bueno... S'arrossega per les potes del darrere. Exacte, es fa, fa força amb les dues potes de davant per poder arribar a on ell vol. Ara mateix està plorant aquí al passadís perquè no li estic fent cas i no. deu voler venir aquí, <laughs> perquè sempre vol estar on jo estic. Mm, eh, llavors, doncs... I, i com, com s'ho fa, Anna? Doncs, per exemple, per, per menjar, ima, imagino que tu li, li, li facilites que no estigui gaire lluny del seu radi d'acció. Imagino que no es deu moure gaire, gaire aquest gos. A veure, jo mm, li ensenyo. Jo el que estic fent ara és li poso al plat, li ensenyo, eh, li allunyo i llavors l'aixeco. I ell va, va cap al seu plat així l'obligo una mica a mantenir-se en equilibri i a repenjar les potes del, del darrere. Mm, no sé, és una de les maneres que, mira, jo vaig fent, no?, per, per, amb ell a veure si el puc enfortir, perquè ara ja no, té, ja no porta els claus, això suposo que ens ho explicarà, no sé... ara Marcelo, ens ho explicarà en Marcelo, sí, sí, sí. Exacte. Doncs ara ja no porta cap mena d'aparell i el que s'ha de fer és enfortir. Uh -huh. I clar, Mm, el que et deia jo, uns dies millor que uns altres, doncs, bueno, perquè és una cosa molt lenta, fa moltíssima pena, és un cadell, i veure'l d'aquesta manera, que ell no pot, eh, a vegades et sents com... Ah, ah, se't deu trencar una miqueta el cor, no, molt, Anna? Molt, mm. molt. Eh, per mi ha sigut una de les acollides més difícils. Mm. I mira que tu, hem de dir als nostres oients, que em portes unes quantes, eh? Sí, sí, sí, em porto unes quantes però aquesta... A grans, a grans trets quantes, Anna? Ostres, perquè no ho sé, perquè clar, si conto tots els cadells i, i, i tot, clar, les cadellades que venen de tres en tres... O almenys si contessis les vegades que has intervingut, no tant els animals. Uh, Aproximadament, eh? Estaríem parlant de... No, no de, ho sé, de, Anna, de quants, 20... quant de temps fa que estàs ajudant, tu? Quan vas aparèixer? Fa un any? fa dos anys, sí, un any i alguna Vas venir a adoptar, oh, potser, no? Vaig venir a adoptar amb el Misto. Sí, el, el Misto, sí. Sí, que és, el tinc aquí a casa. I, i, bueno, i a partir de llavors em vaig enamorar de la protectora. Es va enamorar de la protectora, és sí. una meravella, aquesta dona és una meravella. La Silvia sí. diu, quina meravella, quina sort vam tenir. sí, sí, és així, és així. I llavors, doncs, ja, bueno, amb el que em necessitin, i bueno, vaig començar a fer això, de mainadera, de, de casa d'acollida... Has tingut però... casos durs, no?, també? Perquè recuperacions d'operacions n'has tingut més d'una. Sí, sí, sí, sí, sí. Què passa? Que, bueno, aquí s'ajunta, doncs, que és un cadell, que ha sigut la violència humana, el mal cor, el, bueno, diries paraulotes, però estem a la ràdio, mm. i no d'allò de, de destrossar un, bueno, un mm. animaló així. És que, a més a més, no sé si és per això, té, que és dolç és una dolçura, es porta bé, et creu, bueno, tot. Mm. I per fer, per fer les seves necessitats, com, com ho fas, Anna? Perquè, clar, siguem pràctics, no? Ara el tens a casa, no ha de ser fàcil, tampoc. Vull dir, per tu no ha de ser senzill. No, fins ara, fins ara la veritat és que, bueno, neteja, neteja, neteja, cada vegada que el gos feia alguna cosa. Ja ho, ho has de tenir eh, assumit. I ell se'n va una mica de bon del seu llit, per, per fer el pipí, per fer la caca, i llavors li, li havies de netejar. Mm. Ara no. Ara ell, pobret, fa un esforç monumental, s'aixeca mm. i, i té tendència de sortir al pati. Mm -hmm. O sigui, ell va cap al o sigui, a pati. poc a poc ell ja va, ja va intentant, clar, perquè no té els claus darrere i Exacte. ja no té cap aparell, ell intenta ja a poc a poc sí. per ell mateix. Uh, sí, ah, sí. Clar, en això hem de dir als nostres oients que aquesta casa, tu no ets adoptant, ets casa d'acollida, necessitem lliure per, per, per als propers claus, eh, pels propers gossos i gats que entrin, doncs disposar de tu, el que necessitem és una adopció. Exacte. Llavors, ja fa dos mesos, un mes que tens el claus? Dos mesos fa. Dos mesos i hem de, i hem de això que estem fent avui és una crida massiva que fem des de la ràdio per buscar una família, aquest, aquest pobret i tan dolç animal. Et sembla, Anna, que parlem amb el Marcelo, per la gent que estigui interessada d'adoptar en claus, mm -hmm doncs que, que sàpiga quins són a seguir a partir de ahora. Vinga, Venga, mm-hmm, doncs, Marcelo, que és el cap sanitari de la, de que está aquí amb nosaltres cada semana. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Doncs déu-n'hi-do, quina història. Sí, realmente ha sido muy duro porque, eh, bueno, ya el momento que entró fue muy duro y, bueno, se puso mucha fe y esperanza en, en que se recuperara y, bueno, las cosas no han ido tan bien como, como esperábamos, pero bueno, es una consecuencia normal. Hay que tener en cuenta que se dieron varios factores. Primero, el tipo de fracturas eran muy agresivas. Hmm. Eh, segundo, eh, era un cachorro. Entonces, por un lado, la cicatrización es bastante exagerada cuando se recupera. Sí, es, picho. No no, no, no sabia, cadells no Recuperan más rápido, hmm. pero lo que tenemos aquí es que em, el tipo de fracturas que tuvo hizo que el músculo eh, se fibrosara. O sea, no utilizar el músculo, el músculo además creció, un músculo que quedó débil, tú piensas a lo mejor como si fuera un cachorro, eh, bueno, un cachorro que de raza estas un poco medianas o grandes que al crecer quedan puro hueso y el músculo es muy pequeño, queda como, como, digamos, como débil. Entonces este músculo encima que no se utilizaba y encima que tenía la inflamación de las heridas, a más la inflamación de las agujas que las habíamos puesto, entonces este músculo está muy agredido. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de defensa es hacer una, una cicatriz entonces todo el músculo está como si fuera cicatrizado, entonces está duro. ¿Y a él le fue mal? Bueno, no, no es que le hace mal, pero es un músculo que si no se utiliza <clears throat> eh, pierde su, funcionalidad, que es ser elástico, ser flexible eh, y obviamente originar el movimiento. Entonces el Klaus durante todo este tiempo no utilizó estos músculos. Entonces ahora es como si fuera una cuerda, una cuerda rígida y tenemos que trabajar para convertirla en elástica de nuevo. ¿Y cómo es de fe, si la persona que la, que adopta? Bueno, eh, es lo que Ana está haciendo ahora, es un trabajo de constancia diaria y, paciencia en el tiempo. El, tiempo estimado para que para ver realmente progreso es unos seis meses y hay que hacer trabajos diarios, 15 minutos, o sea, tres sesiones diarias de 15 minutos. O sea, que en contas de, de, de GOS y gos i la a ya tres cops al día 15 minutos... Al que has de fer es fer aquests exercicis amb aquest gos. Que lo que hay que hacer es como si fuera un, ejercicio de estiramiento o elongación. Tú cómo habrá tothom tú ho sabrà a la gent que Sí, sí, por supuesto que, que, hay, que hay que hacer una explicación, no, no, no es... No, es, eh, no tiene gran complejidad, simplemente es constancia. Aquí hace falta un trabajo más de constancia y, de, y es duro porque cuando bueno, yo creo que, mira, si todos nos ponemos a pensar que cuando suponte queremos estirarlas las piernas para tocar el suelo con las manos, con las piernas estiradas, duele. Sí. Y duele mucho esto. Bueno, es lo que hay que hacer con el clavo de alguna manera. Mm. Todos los días eh, estirarle un poquito más y, duele. Entonces, es duro porque mm, le vas a hacer daño. Claro, ella es que será Ana, a tu que tan tan. Sí. Sí. Claro, pero eso es, eh, el crecer duele, ¿no? Un poco, <laughs> esta es un poco la frase que, que bueno, supongo que va a ser difícil para Klaus entenderlo, que lo cojas, lo manipules, le hagas doler, pero bueno, hay que hacerlo con, cariño, como supongo, no dudo que Ana lo está haciendo de esta manera, pero mm, bueno, es necesario hacerlo, porque ahora está en un punto... Eh, está en un punto realmente que necesita urgente empezar a trabajar y fortalecer de nuevo la musculatura, porque ahora, tal como decía Ana, eh, él hace todo, todo el esfuerzo con las patas delanteras. O sea, las mm. patas traseras están como colgando, como muertas, pero no le mm. duelen. Lo que pasa es que se ha afectado las articulaciones, el rango, eh, la articulación de la rodilla, en vez de, moverse a lo mejor eh, un, ángulo de 180 grados o 170 grados, a lo mejor se mueve 30 grados, está, mm. muy anquilosado. Quina esperança té en de ser un gos, a nivel de movilidad normal? Bueno, yo creo que muchas, siempre y cuando encuentre a la persona que, que le dedique el tiempo. Muchas. Sí. al 100% podemos no, no, no, no. Yo diría, no. sé, 70%, 80%. Lo único que va, mm, pasaría es que eh, la, articulación de la rodilla no, no, va a tener una flexibilidad total. A mí a mí se'm, planteja... Mm, que era un pastor alemán, era una barreja de bueno, pastor alemán. Bueno, es un mestizo, pero tampoco creo que sea tan grande porque eh... Perquè els gossos pastors alemanys, aquests estil, pateixen molt quan són grans a les potes del darrere. Bueno, si a més a més en Klaus ja té aquesta... Ya, te Sufren, los pastores alemanes sufren de la cadera. Sí. Pero eh, él, bueno, tiene un, algo extra que nosotros tuvimos que eliminar en, el accidente. Sufrió una fractura en la cadera y eliminamos la articulación de la cadera. O sea que esa articulación ya no existe más. ¿Qué Dios? ¿Eh? Entonces, y, puede vivir perfectamente, o sea que esa articulación no va a doler. Mm. porque se va a hacer una fibrosis allí, por eso ahora necesita este trabajo de recuperación. O sea que eso no duele. Lo que duele es la rodilla y lo que duele es el músculo ahora, que, está muy fibrosado, está muy duro. Pero bueno, por eso mismo ahora es muy importante. Yo realmente, bueno, creo que todos estábamos un poco chafados porque no podíamos antes quitarles los hierros porque no estaban cicatrizados. Y cuando quitamos todos los hierros la, la semana pasada, eh, bueno, fue un poco, fue un revés realmente, que porque eh, lo vimos mal, lo vimos con, con los músculos muy atrofiados y bueno... pero bueno, mm, igualmente... Bueno, pues està fent el que spot pot. animal estaba predestinat a morir, vull dir, no, no, no, de Y, evaluándolo después, eh, la, la cirugía fue bastante agresiva para variar, pobre perro, pobre Klaus, porque el músculo estaba adherido, que levantar el músculo de, del hueso que estaba adherido, para soltarlo y, le ha dolido mucho esto. Entonces ahora hay que trabajar y yo tengo fe, no, no, no bajo los brazos y creo que, que mm, Ana desde su punto ha hecho todo, lo, ha hecho y lo ha hecho maravillosamente bien, ahora estos días también está haciendo un gran trabajo y ahora el trabajo es en, la difusión para poder encontrar una, una mm. que, lo, continúe trabajando silvia que persona que la adopte a la persona que la familia que l'adopti, eh, la adopción Evidentment serà gratuïta i tot l'ajut que, que necessitin el tindran. Crec que serà una adopció complicada i, i sé que en el fons a l'Anna li costarà molt, eh, Anna? Sí, moltíssim. Sí, perquè d'això n'hem estat parlant, perquè hi ha aquesta part també, aquest lligam emocional clar, clar. que ha de ser una família molt, molt bona. Sí, que, que sigui... Algú que, a més a més, tingui temps per estar... El nivell, el nivell de l'Anna, <laughs> que passa que l'Anna no pot, no? però eh, hem també pensat a fer una crida a Alemanya. Alemanya? Perquè, sí, perquè sabem que Alemanya... Mira, eh, problemes com els que ha tingut el Claus crec que difícil, difícilment en el nostre país es tirin endavant. El que passa que Claus ha tingut la sort que ha vingut a parar amb nosaltres, que ha caigut en mans d'en Marcelo Uh, que hi havia l'Anna. No sé si cap altra casa d'acollida hagués aguantat i estaria aguantant eh, el que està fent l'Anna. I no ho sé, de moment portem una setmana amb la crida i ningú ha respost, Anna. Mm ja. no sé si en aquí trobarem algú. No perdem l'esperança, a veure si sí. amb el peluig uh, podem trobar ah, algú. Us anirem mantenint informats, però bé... Uh, I a Alemanya dius que potser allà podem Ui, trobar... Molt, allà són molt sensibles. Se'ns enduen els gossos de més difícil adopció. Tenir un contacte amb una entitat, doncs que... Ja teniu, clar, d'això n'hem parlat alguna vegada, sí, eh? Sí, i on podem tornar a mm, parlar. Mm, sí, sí, sí, sí, sí. Però, però bé, entre tots, a veure si podem donar un cop de mà, sobretot a, a l'Anna, perquè són sis mesos, són molts, Dos I, mesos ha estat. No, però sis mesos falta de recuperació. Sis mesos per continuar, clar. claro. Pensem ah, perquè que, necessita Claus, sis mesos sí. de recuperació. Que el Claus no pot entrar al refugi. Mm. És a dir, si mm. no fos per l'Anna, és que, és que no, no, sé quina alternativa Vull dir, és que és un cas molt seriós. No, además Ana lo ha tenido con los hierros, da mucha... Claro. Da uh mucha como impressió, no? I com més mesos el tingui l'Anna, <laughs> més, difícil, difícil serà. ho tindrà ja. ella. Sí, que sé que ella també està patint. Ana, llavors... tu, tu no te l'has plantejat adoptar el Claus? M'ho vaig plantejar, ho saben. Eh, I m'ha costat molt, però jo això m'ho vaig prendre com una feina seriosa i, i és el que dèiem, o no sé si ho deies tu o al, al principi, eh, jo necessito la casa per molts més claus que, que per desgràcia sí, sí, sí. entraran. Sí, sí, sí. I entren. I llavors, doncs, bueno, jo he fet, ja hem fet tot el que s'ha pogut a nivell de, de que necessita, eh, més, més, més cuidados, no? I, però ara és com ara de volar, diguéssim, i sí. ha de volar ja a la seva casa definitiva. Uh mhm. -huh. I jo, jo poder... Jo en tinc dos meus, però bueno, és igual, però acollir uns altres que segurament... Que... I, no, I no només de, de, de claus amb, amb problemes de, de, de, derivats d'una operació, sinó que l'Anna a vegades arriben, doncs això, no? femelles amb cadells petits, vull dir, ella... L'Anna, sí. O sigui, L'Anna ens ajuda amb, oh, no, amb tot, amb casa d'acollida i amb altres coses. coses. necessita, aquest perfil. I i a veure si trobem entre tots una... A veure si difonem, si els que ens estan escoltant no poden, però coneixen algú que pot, doncs sí. entre tots potser podem, podem fer que com a mínim el Clau sigui adoptat d'Espanya, no? que no ens haguem d'anar a Alemanya a trobar un, adop no. un adoptant per a aquest Ai. gos. déu nhi sí. Que jo quan m'ho van dir també em vaig quedar sí, però, tota No, no, tant de, tant de bo que a Alemanya el puguin, no? però que, que és greu que no puguem trobar un adoptant aquí per a Claus, Exacte. no? Bueno, Anna, una abraçada i, i moltes gràcies per tot i per haver-nos acompanyat avui. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, Adéu. Adéu. Adéu. Déu-n'hi-do, quin cas, eh? Sí. Yo creo sí, que no, sí. nos ha robado el, el, un poquito del corazón a todos, ¿no? Porque ha sido mm. muy, muy duro. Bueno, jo ¿eh? suposo el, els que están estan patint més són ell, el Marcelo i l'Anna. La, Ana. Mm. Clar, vull dir, nosaltres, a mi, jo el sé, el cas, però no el vi, quan el veig penso, quina pena fa aquest gos, no? Sí, I com sí, veus sí. que vol caminar... De fet, teniu una foto penjada en el Facebook mm. del Claus i fa molta paneta, ja només veure té, care, té care, careta de, de cadallot, bo, que no ha trencat Crec mai que fins un fins ara no <laughs> havíem començat a fer la seva difusió. Vull dir, esperem, a veure la resposta. A veure, a veure, a veure, tant de bo que sí. Fem una petita pausa i continuem parlant? Vinga, fins ara. Fins ara. Ja torna l'Animalata. Un saló solidari i pioner dedicat als animals que han estat abandonats. Del 19 al 21 de novembre a la Sala Barcelona, annex a Palau Sant Jordi. Pots adoptar el teu animaló que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia. La passarel·la, xerrades, demostracions d'ajut i rescat, agility... I pels més petits, conta contes, un novedós taller divertit i educatiu. Informació al web addaong.org o al telèfon 93 459 1674. A l'Animalata, vés-hi més d'una vegada. Yo quisiera ser civilizado com somos los animales. L'espai veterinari. Doncs continuem aquí parlant eh, amb el Marcelo i amb la Sílvia. En aquest cas, continuem parlant de temes veterinaris. Uh, I amb en Marcelo avui hem decidit que parlarem de les al·lèrgies que, que pateixen els gossos i els gats. En uh, Marcelo, abans de res, uh, al·lèrgies ara? És època d'al·lèrgies? Bueno, toda, todo el año es época de alergias. ¿eh? Hay que, hay que, lo que pasa es que eh, la diferencia es qué tipo de alergias de acuerdo al, al, al tipo de, de, a la época del año varía el tipo de alergias más, más, més comú o més, més predispuesta. Mm -hmm. O sigui, ens eh, passa una mica com a nosaltres, exactament, no? Exactament. Que passa que imagino que, que els, Varia, factors, els factors de l'al·lèrgia no són els mateixos dels humans que dels, no, dels no, gossos mira, i els gats. que si em que también son al·lèrgics al polen, ya de unido Pues sí, pues sí. Ahora justamente tenemos un caso, el, el Jabati. Jo, jo con va i dic, no, no m'ho No, crec. no claro. ser. Ah, pot ser, Encima, el... de a la lactosa. No, no. <laughs> ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, mira, justamente ahora tenemos un caso que es un perro que es alérgico al, al polen, ¿no? Y, bueno, es un perro que entró, entró sin, sin pelo, y con mucha inflamación en la piel y lo hemos mejorado y ha llegado un punto que ha mejorado, pero, hmm. pero no alcanza a mejorar del todo. Entonces y nos pusimos a investigar un poco más, hicimos unos estudios, bueno, es alérgico al polen. Y justamente el perro está viendo bajo un árbol, abajo en medio. Claro, ah, súper contento, qué pero. qué Y, claro, y sabía que quedado sin piel. Sí, bueno, porque la, las alergias lo que hace es provocar una inflamación de la piel y luego ya se, se termina complicando. Entonces ya no sabes si hay una infección secundaria y, ya no sabes cuál es la, la, causa principal. ¿Y quién es la, quién es la manera de, de por ejemplo, este gos? ¿Cómo Mira, este perro, eh, bueno, viendo un poco, haciendo el planteamiento, dónde vive, cuáles son las expectativas la edad que tiene, las posibilidades de recuperarse, eh, la posibilidad es eh, hacerle una vacuna para la alergia como las personas. Mira, ¿y eso existe? Ella, sí, eso existe, eso existe y mm. se hace, no es, no es, no es muy caro, realmente mejoran, eh, mejoran mucho los perros. Lo que pasa es que tiene que ser un perro que no sea muy mayor, que sea un perro no, más de 3 o 4 años, a medida que el perro es mayor, el efecto de este, de este tratamiento es es menos efectivo. Eh, y bueno, y hay que ser constante y pinchar el perro cada 15 días una inyección. Claro, bueno, como, ah, con las personas a es una semana a veces un Al principio es un poquito más intenso y luego poco a poco se va disminuyendo la dosis hasta a lo mejor una, un pinchazo cada, cada 30 días, pero bueno, responden muy bien. Y realmente merece la pena porque este perro tiene, o sea, no tenemos otra alternativa. Eh, hay otros tratamientos, pero son, son mucho más contraproducentes, como dar esteroides a dosis muy altas, tiene, muchos efectos secundarios. Entonces vamos a probar esta, esta medicación. Ya lo probamos con otro perro, con la Sambo, no sé si te acuerdas la pasta que aquella sí. pastor alemán, y le funcionó. Tenía una perra que permanentemente tenía problemas de piel y no logramos controlarlos con nada y probamos esto y no funciona. que para el que estic veient, ¿toda la sintomatología siempre afecta al pèl del animal? o eh, sí, ser una otra. Bueno, primero se inflama la piel, es lo más frecuente, o también puede haber diarreas. Eh. También diarreas, por una alergia. Sí, Mira, la diarrea, bueno, porque piensa que el, el, intestino por dentro es, se considera eh, como si fuera exterior, o sea, la boca, la boca eh, y el ano, en definitiva, son dos puntos de entrada y salida del cuerpo. Y todo lo que pasa por dentro, a pesar que pasa por dentro, es como si fuera eh, exterior. Caram, Yo eh, que pensaba que tenían también tan no, No, O sea, toda la materia fecal y todo lo que hay dentro del estómago, a pesar de, estar adentro, está afuera. Sí, pero... ¿Cómo es diu, La, piel y la epidermis, los, los tipos de tejidos obviamente que son diferentes, están adaptados, pero también son tejidos eh, preparados para, es como una barrera exterior-interior. Entonces, si la piel se te inflama, el intestino también se inflama. Caram. Entonces, si el intestino se inflama y la función del intestino es absorber el agua y, eh, absorber los nutrientes, se inflama, deja de trabajar y ahí podemos tener diarreas. ¿Quiénes son las causas más frecuentes de alergias? La, frecuen la, la, perdón, la alergia más <laughs> frecuente, en el 90%, es la, alergia a la picadura de pulga. Tan con pargos para los dos. Sí, sí, sí, sí, para los dos. Es la más frecuente de todas. Eh, sobre todo porque... Pobres, és, eh, és el no seu destí, o sigui, les puces piquen els gats i y es la, la causa més freqüent d'al·lèrgia, justament. Exactamente, y no quiere decir que el perro esté lleno de pulgas, que vaya una pulga y le pique al animal que le, No sé si, supongo que todo el mundo alguna vez le ha picado una pulga, la picadura de pulga es muy, muy... Eh, muy da es como la de un mosquito, ¿no? No, es peor, da mucho más picor. A pesar de, o sea, tú te haces daño al final de tanto rascarte, pero la picadura en sí no, no es nada, pero la saliva tiene unos compuestos químicos que dan mucho, mucha picor. Entonces al final lo, mismo que le pasa al perro, se empieza a rascar y ya luego se hace una herida, luego se infecta, luego se hace una placa enorme, una dermatitis, y bueno, y, mm. cuesta convencer a la gente de que esto ha sido por una causa, por una pulga, porque le dicen, mi perro no tiene pulgas. Entonces tienes que luchar y ver si el perro del lado tiene una pulga, porque claro <laughs> dos perros... Sí, porque a més, com això de reconèixer, els propietaris són molt, són molt seus i ningú que el seu animal te pusas. ¿no? Sí, no, no, no, y es muy frecuente, es muy frecuente porque no quiere decir que esté lleno de pulgas. Eh, por algún motivo una pulga se sube, le pica y ya está, y desencadena toda esa respuesta sí, sí, de picor. Eh? O sigui, puses el 90% dels casos d'al·lèrgia a gossos i a gats, també. Sí, sí, sí, los dos. I el resto de, de, de, de alergias se distribuye entre alergias alimentarias, sí. eh, alergia a otros productos como el polen y los ácaros del almacenamiento, los ácaros del polvo. Al, al, la pols també? Sí, sí, sí, estos son, son bastante frecuentes. Caram, o sigui que eh? també hem de tenir la casaneta no només per nosaltres, sinó per ells. Bueno, lo que pasa es que es <laughs> imposible. Los ácaros del almacenamiento del polvo no, no, no se pueden combatir con nada. Bueno, ah, vienen, pot una miqueta neta, no? Ja vienen Exactamente, vienen unos filtros especiales, vienen unas moquetas, pero los ácaros están en todos ah, lados. sí, sí, sí. La, la lluita contra els ácaros está totalmente perdida. Entonces, qué qué què, què diarreas, También, com, com més ens La alergia alimentaria, el principal lo que vemos son eh, diarreas, eh, problemas en la, en la descamación adentro de las orejas, problemas en la piel, em, inflamación de bueno, todas las, conjuntivas, todos los ojos, la mucosa del pene, la mucosa de la vulva, todo se pone muy rojizo, se inflama. Eh, y después otra, eh, otra alergia muy frecuente que en realidad no es una alergia, sino es una hiper, eh, unas reacciones a los productos de, limpieza, a los productos químicos. hay mm. gente limpia con, no sé, con, lejía o con algún producto. La Exactamente. ¿no? y el animal está así con el contacto directo, no, no, utilizan ni calzado y a lo mejor apoya el pecho o la barriga contra el suelo y luego la, barriga se inflama porque los productos estos eh, a veces son muy fuertes. Entonces, estos mm. también hay animales que tienen más sensibilidad. ¿Y cómo com ho una, alergia a las puces, Evidentemente, anant directa a l'arrel problema, que es habitan que el teu gos tingui, tingui la de las pulgas se puede evitar, es lo único que podemos evitar, y el resto eh, no podemos evitarlo. ya como estas com aquestes pastilles de no, no, que nosotros ens podem no. prendre. No, no, no. Ellos no entienden. Los antihistamínicos. Antihistamínicos, eso. No, los, perros no se utilizan mucho los antihistamínicos, hay muy poca muy poca bibliografía, casi no, no tienen no tienen mucha mucha utilización, sobre todo porque lo más difícil en esto es hacer un diagnóstico certero, ¿eh? porque hacer un diagnóstico cuesta dinero. O sea, yo te digo, sí, sí, tenemos un perro que tiene alergia eh, al, polen, pero para llegar a este diagnóstico, hemos, la protectora ha gastado mucho dinero. Sí, sí, claro. ¿Entiendes? Para decir, bueno, hemos descartado otras causas, hemos descartado el 90% de probabilidades y dentro de, ese 10% de alergias restantes hemos buscado la, la, que le toca. Entonces, claro. Entonces, eh, si vas a hacer el diagnóstico es porque luego estás dispuesto a hacer un ah, tratamiento. Así, o Maitan, porque si no. Entonces, claro, es dinero. Entonces, cuando eh, muchas veces cuando el veterinario le plantea esto al propietario, mm, el veterinario dice, el propietario dice, bueno, le doy la pastillita <laughs> y, suerte. Pero yo creo que vale la pena hacer un diagnóstico porque, bueno, eh, es nuestro animal de compañía y, i en pensar que tiene picores todo el tiempo és algo muy molesto. Sí, home, quan la cosa està que no es pot aguantar s'ha de fer alguna cosa. Si tens l'animal a casa se de cuidar. Oi, Sílvia? Sí, sí. <laughs> Ella em la va assenyalant a mi amb la puça. Sí, no sé per què. <laughs> no, porque la Silvia me acuerda de alguna perra tenido que tenía un purrito, perro, perro, un perro, perro. y Y, y ella me decía que no veo pulgas, no veo pulgas. Y, es difícil, es que hay a veces cuesta mucho. Eh, a mí, a, mí, a mí mismo me pasó con mi perra. mi perra... un gos jo que rasca, siempre, siempre ha tingut y y, bueno, Mm, realment eh, si hi ha alguna puça per la casa, ell l'enganxa i tant saps que hi ha pusses per... També és probable que hi hagin animals que, diguéssim, tinguin més facilitat de ser picats per les puces? Sí, sabes que és curioso esto. Porque... Home, ell és baixet, els altres són alts els que tinc. En canvi, ell en té i els altres no, no rasquen. Sí, però per la pota pugen... pugen No, no, no, no saltan mucho, Però bueno, el sistema immunitari de los animales ayuda que, que, que hay parásitos que si el animal es fuerte no, no, no le... no les afectan. Esto no pasa con las pulgas, pero pasa con los piojos y con otro tipo de parásitos, uno que se llama traumbícula, que, cuando el animal está inmunodeprimido o está débil, por ejemplo, pasa mucho con los gatos. Los gatos que tienen inmunodeficiencia, que vienen de la calle. Eh, cuando están plagados de pulgas, mala señal, ¿no? Con pulgas y piojos y este otro tipo de parásitos. Los piojos casi ni se ven, los piojos en animales. Mm. Entonces, cuando un animal tiene piojos, es porque mala señal, hay algo. Y alguna es cosa. también muy frecuente los cachorros que, que tienen parvo o algo. Polsica, Ai, Déu n'hi unido, Son diferentes, ¿no? Son piojos ah. exclusius de... de... Jo recordo la meva filla quan agafaba. Ui, Yo sí que era un malson. son. sí, de veritat es és que no es és agradable, no és agradable. Bé, en tot cas, ja tenim els consells de les al·lèrgies. Uh, gràcies, Marcelo, per explicar-nos-ho. No, por favor. I si us sembla, fem, acabem aquí la part del veterinari. No sé si tens alguna pregunta, Sílvia, que li vulguis fer al Marcelo. No, al·lèrgies. No, no. Penses que ja... Ho, ho ha explicat tot. Ho explicat molt bé. Sí. Doncs fem una... Bueno, no, no fem cap pausa, ja entrem directament a l'entrevista per parlar del Saló de l'Animal Abandonat. L'entrevista. Doncs bé, nosaltres eh, ens atem aquí l'última part del programa que la dediquem avui a parlar del Saló de l'Animal Abandonat, perquè tenim molt d'interès que els nostres oients, doncs, animalistes de mena, doncs, puguin anar al Saló de l'Animal que s'està preparant, de l'Animal Abandonat, vull dir, que s'està preparant i que està preparant ADA, que és l'Associació de defensa i dret dels animals eh, i que està preparant molt, en concretament, no ella sola, però en gran part també, la Carme Méndez, i la tenim aquí amb nosaltres avui. Benvinguda, Carme. Hola, bona tarda, Dúnia, Com Sílvia, estàs? Hola. Marcelo Hola. i tots. <laughs> Carme, diem els nostres eh, oients que, que ens escolten cada setmana, do, han d'anar al Saló de l'Animal Abandonat. Si escolten peluts, no té cap sentit que no vagin al Saló de l'Animal Abandonat, perquè d'alguna manera el Saló de l'Animal Abandonat és com eh, el lloc on convergeixen totes aquestes persones i entitats i animals que es dediquen doncs, a, a la protecció dels animals, oi? Sí, jo crec que sí, que és una miqueta eh, és allò d'exterioritzar, no? I plasmar en un lloc una mica tots aquests sentiments, aquestes idees, aquestes intencions, aquest món dels animals i de les persones que estan interessades en ells i en la seva salut, doncs, plasmat en un lloc d'un espai concret, no? no de masses metros tampoc, no massa Home, gran ni de... massa petit. déu nhi Però calma. que jo crec que ja doncs, una miqueta tothom pot expressar i pot trobar respostes a allò que vol saber és més, encara que una persona tingui ja el seu gos o el seu gat o, i no tingui intenció, però jo crec que ja pot reforçar una miqueta doncs, els seus eh, sentiments, les seves inquietuds, el seu interès o la seva informació. Sí, sí, sí, sí, sí. i tant. El Saló de l'Animal Abandonat, Carme, que se celebra a eh, Digans els dies. Del 19 al 21, uh -huh, de, la setmana propera, vaja. Sí, <laughs> sí. Del 19 al 21 d'aquest mes. Ah, exacte, exacte. I sí. el, el divendres per la tarda obriu tot el dia o, o és més només per la tarda? No, Clar, no, és tot jo, el dia. Ja ho he dit jo, ja, divendres tarda. no, no, s'obre el matí. Sí, <laughs> ah, s'obre el matí també? Sí, sí, a les 10 del matí, o sigui, els 3 dies és de 10 a 8 del, uh -huh. continuat, horari continuat, a la una hi ha la inauguració oficial, encara que s'ha obert a les 10 del matí, i, i a partir de la tarda el que hi ha és ja les activitats, activitats que, a més, jo crec que es formen part, és una part interessant, no? Ah, explica'ns, del, explica'ns... Del seu contingut. Explica'ns quines activitats pot veure la... Així, hi ha moltes, però bé, així a eh, grans trets... És que hi ha activitats de tota mena. Hi ha activitats lúdiques, com pot ser les exhibicions, amb les quals també la protectora de Mataró hi participa, d'una forma molt activa, però també amb les, amb les taules rodones, els debats, els col·loquis, les conferències, que el Marcelo també hi participarà. O sigui, la Sílvia sí. hi participa, no? Sílvia, sí. tu, tu, està, tu aniràs a una taula, oi? Sí, sí, sí, m'han convidat. Què, que, que, que, eh, far, què faràs, Sílvia? Ai, un tema que no agrada massa parlar-ne, però que se n'ha de <laughs> parlar de Quin? tant en tant. El tema del comitè d'ètica, que això va associat amb les eutanàsies en els centres d'acollida. Mm, Caram! Parlarem de sí. I en Marcelo? Això. Eh, jo hablaré sobre los gatos de la calle. Sobre els gats de carrer. Sí, també mm -hmm. un tema bastante Sí, déu nhi controvertit, sí, sí, sí, sí. Molt bé, Carme. I, i tu, Dúnia, també estaràs de <laughs> moderadora amb una taula d'un altre tema que és molt interessant. Sí, que cert, Que t'hem convidat i que has tingut la gentilesa també d'acceptar-ho. Sí, eh? sí, sí, també, també. Estarem, és... estarem tots allà, sí, sí, tot, no ens ho perdem. Tot. Ja formem <laughs> part del mateix equip, eh, Anna, Carme? Què? Que formem part de l'equip, ja. Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, ens, ens ha tocat una mica, no?, estirar d'aquest carro. Carme, quan val l'entrada? Mira, val 3 i 6 euros. 3 euros per les persones jubilades, 6 euros és l'entrada normal i els nens és gratuïta fins als 12 anys. Perfecte. Eh? I què es, que es trobaran? Es trobarà... I a més la, la... tenim que dir que no, és, no té cap ànim lucratiu. Eh? Si es cobra una, una mínima entrada, és per, també per poder compensar totes les despeses que, que organitzar aquest, aquest saló doncs, porta i comporta. Mm -hmm. Que a més a més és una idea que vau treure vosaltres de la màniga fa uns 5 o 6 anys ja, no, Carme? 6 anys, perquè aquesta serà la sisena edició. Mm -hmm. eh? I a més també tenim que dir que aquest any hi ha novetats i s'incorporen, és a dir, que s'amplia el seu contingut. Que, quines novetats hi ha aquest any? Doncs mira, hi haurà eh, un concurs infantil que s'ha fet sobre, sobre uns quaderns educatius que s'han repartit per les escoles, que s'estimen Estimen si cuida'ns, mm -hmm. i que s'ha fet un concurs de dibuixos, hi haurà els guanyadors, i hi ha un tema que introduïm aquest any perquè creiem que forma part, perquè el que no podem és compartimentar el tema dels animals, sinó que és una cosa global, no? no? que va acompanyada del conservacionisme del medi ambient. Mm. Llavors hi haurà una exposició també que està dedicada al mar i, i a la, també a salvar una mica les espècies que es troben en aquests moments en uns moments crítics. Ah, eh? doncs molt interessant això. Sí, molt es titula bé. Salvem el mar i, i, i altres coses que hi hauran, a part de... Bueno, a més a més, desfilades de gossos de diferents... Quantes sí. protectores hi van aquest any? unes 22, 24 com cada any. L'any passat, l'any passat, Carme, quants animals es van donar gràcies al Saló de l'Animal Abandonat? Doncs es van donar més de 200 animals. El que passa que al final nosaltres sabem, constatem els que es fan allà in situ, mm. pràcticament, mm. perquè fem un seguiment, però sí que sabem que després hi ha un flux eh, posteriori de, de persones que contacten allà Clar. i després consoliden l'adopció al cap d'uns dies, unes setmanes, etc. Però lo important és, és, jo crec que la gent se n'adoni, prengui consciència de que abans de comprar és important adoptar i de que li quedi una mica doncs, el seu subconscient de que la imatge d'aquell gos o aquell gat que està esperant la segona oportunitat i que d'alguna manera moltes persones després ho consoliden a través d'aquestes adopcions. I tant, i, I visites tant. als centres d'acollida, que és molt important, perquè els centres d'acollida jo crec que es tindrien que visitar molt. Però no estan, no, no, moltes vegades ho hem parlat, eh, Carme, en el, en el Peluts, que no estan pensats perquè es van fer en unes èpoques als centres d'acollida, doncs sí. molts d'ells, eh, no tots, que eren, eren unes èpoques, oi, Sílvia, en, en què no es pensava que un centre d'acollida fos quelcom obert al públic, no? Com, mm, els darrers que s'han uns... fet ja estan més preparats, Dunia, però o sigui, els centres d'acollida o gosseres, com se'ls diu més, més comúment, comúment o com, <laughs> bueno, sí, que es sí, diu sí. més normalment, uh, <laughs> són instal·lacions bastant precàries i que no són massa amables per, per convidar els visitants. Però no? tot no, i això volta. està bé, no? Animant a, a, a la gent. Eh? Hauria de de ser tal com diu la Carme. Uh, haurien de ser centres que, que invitin a la gent a passar una estona, on poguessin fer xerrades doncs, sí. de, de, divulgatives, on poguessin fer pedagogia, eh, sobretot als, als més menuts, però, però bé, les instal·lacions tenen que acompanyar. I, sí, sí. Per exemple, sí. el nostre cas no ens acompanyen gaire, però bé, <laughs> estem invertint i millorant per, per poder arribar a, a convidar, sobretot els nens, que els nens és el, ara en aquests moments és una mica perillós també que, que mm. vinguin, no? S'han d'adaptar, s'han d'adaptar, però el que, diu, el que diu la, la Car Carme ens quedem sense temps, vols dir alguna coseta més? No, res més, que això que dieu és veritat, és cert, durant molts anys els centres d'acollida han estat associats associats, a més, al costat de les deixalleries. Sí, sí, mm. tots estan i, allà mateix. I tot això doncs, ha anat en detriment de la imatge que els centres d'acollida tenen que donar, ah, però que ja en aquests moments hi ha molts esforços, sobretot per la pròpia iniciativa d'entitats, com pot ser la SPA de Mataró i, i d'altres, no? De, eh, sí, sí, sí. de rehabilitar aquesta imatge i de que siguin uns centres dignes i, a més, llocs molt agradables de visitar. Doncs això mateix, ens quedem amb les teves paraules, eh, Carme. Recordem, 19, 20 i 21 de novembre al Saló de l'Animal Abandonat a Barcelona, al Palau Sant Jordi, oi? Sí, sí, Molt bé. sí, sí. Hem de deixar-ho, ens quedem sense temps. Una abraçada, Carme. Igualment a tots adeu, vosaltres. Carme, Adéu, adéu. Adéu, Marcelo i Sílvia, i fins la setmana adeu. vinent. Adeu.